Esiet sveicināti mūsu lielajos svētkos, skan raidījums ielūdz Gregors skola un pie mikrofona tās direktors mācītājs Arts Druvietis. Es domāju, ka tas droši vien ir pašsaprotam, ka atrodoties šādā mirklī, mēs visu savu raidījumu arī varam veltīt, runājot un domājot par to, kas ir šie svētki, ko nozīmē tas, ka mēs tagad svinam Ziemassvētkus, jeb Kristus dzimšanas svētkus. Paldies Dievam par to, ko viņš ir darījis – Un lai Dievs svētī, ka šajā dienā runājot un domājot par šīm lietām, mēs varam iegūt to prieku, par ko Bībele runā, runājot par Kristu dzimšanu. Taču pirms mēs par to visu runājam, kā parasti sāksim ar aktualitātēm jaunumiem Gregor skolā. Gregors skolā no 22. decembra brīvlaiks. Mācības atsāksies 7. janvārī. Informējam, ka sākot ar nākamo mācību semestri Gregora skolas dievkalpojumi notiks skolas kapelā Visi mīļi aicināti! Otrajā semestrī lekcijas notiks pirmdienās, otrdienās un trešdienās. Ceturtdienās un piekdienās studentiem kalpošanas prakse katram savā draudzē. Sīkāku informāciju par skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, Tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa svēta gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis, no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis un Marija sacīja. Mana dvēsele slāvē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu, redzinot šī laika visi bērnu bērnu mani teiks svētību, mani teiks svētību, mani teiks svētību, mani teiks svētību. Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līgsmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies, un Marija sacīja. Mana dvēsele slāvē to, Un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzino šī laika visi bērnu bērni, mani teiksiet. Uzklausīsim tā kunga vārdu praviešu iesējas grāmatā 9. nodaļā. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāvis ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas laupījumu dalot. Jo tu to jūgu, kas viņus nospieda, un viņi zinēja rīkstēsi salauzis, kā midijāna laikā. Un viss sabruņojums, kas domāts tiem, ir, kas ar neapvaldītu niknumu taisās karot, un visas ar asinīm aptraipītās drēbes būs tikai laupījums ugunī, uguns tās aprīs. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķais padomdevējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un viņa ķēniņa valstībā visam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību, no šī laika mūžīgi. To darīs tā kunga cebota dedzīgums. Šie ir vārdi, kas ir pravietoti, un tā kunga izteikts caur pravietu iesai jau ilgu laiku vēl pirms šie notikumi piepildījās. Pirms nāca Jēzus Kristus, par ko mēs tagad runājam, kā par Ziemassvētku svinamo notikumu, Dieva dēla dzimšanu kā cilvēkam šajā pasaulē. Kad patiesi Dievs kļūst arī par patiesu cilvēku un nāk, lai mūs glābtu, lai atspīdētu pār mums kā spoža gaisma, lai satriektu visu naidu un ļaunumu, iznīcinātu vēlnu darbus un dotu mums pilnīgu brīvību, taisnību, mieru un prieku. Tas viss ir tas, ko mēs šobrīd varam svinēt, par ko pateikties Dievam, par ko domāt un meditēt un lūgt un kam veltīt savas domas, lai aptvertu to, cik liels un varens ir mūsu Dievs, ko viņš ir darījis. Paldies Dievam, ka mēs drīkstam svinēt Ziemassvētkus, ka mums ir ko svinēt, ka mums tiešām ir nācis tas kungs, lai būtu ar mums un lai izglābtu mūs no mūsu grēka. Kas ir Ziemassvētki? Ko mēs svinam tajos? Ko mums tie izsaka? To jautāsim cilvēkiem, kas mums līdzās. Ko tu gaidi no šiem Ziemassvētkiem? Es gaidu to, ko es katru gadu gaidu, kad Kristus dienas atkal atnāk. Ziemassvētku tradīcijas vienmēr mēs ievērojam. Protams, ir eglīte un Ziemassvētku vakars un vielas un tā. Bet man vienmēr ir nozīmīgs dievkalpojums tajā vakarā, īpaši sakraments, kad mēs saņemam, kad pieminam, kā tas ir, kad vārds tapa miesa un nāca pie mums mājā mūsos varbūt lieldienas ir nu, no vienas puses varbūt pat lielāka prieka, bet grūti tā vērtēt. Ja Ziemassvētki ir turpat tajā līmenī. Lielākā dāvana, kas man var būt, ka Kristus ir nācis pasaulē, ka Dievs sūtīja savu dēlu. Un vienkārši tā ir tā diena un tas vakars, kad mēs pieminam to, kad tajā tumšajā vakarā Dievs nāca kā gaisma Un es to personīgi uzņēmu, kad viņš ir nācis Mārtiņa dēļ. Un tā, tā, tā ir tā lielākā dāvana, un katru gadu ir tāds īpašs atgādinājums 24. decembrī, tajā Ziemassvētku vakarā. No šiem Ziemassvētkiem pirmām kārtām gaidu sniegu. Kā mēs redzam, šobrīd sniegs nu galīgi nav. Un, uh, man tiešām patīk, ja Ziemassvētkos viss ir tā balts, un skaists un sniegains. Bet, ja mēs runājam tā no garīgā viedokļa, tad uh, es no šiem Ziemassvētkiem, kā jau vienmēr, gaidu tādus mierīgus svētkus kopā ar ģimeni pie eglītes, protams, pirms tam arī gājiens uz baznīcu. Un, patiesībā, kā jau katru gadu, neko tādu īpaši jaunu es negaidu. Es Ziemassvētkus uztveru kā tādus, protams, Kristus dzimšanas svētkus, bet uh, tādus vairāk tādus mierīgus svētkus kopā ar ģimeni, kad varam visi tā kopā pasēdēt pie eglītes. Un, kaut ko garšīgu uzēst un tādā veidā apmēram. No Ziemassvētkiem es gaidu vairāk piepildīt savu sirdi, lai Dievs vairāk atver sirdi lūkšanām par saviem tuvajiem un mīļajiem. Es pateicos Dievam par visām svētībām un žēlastībām, ka Viņš tik bagātīgi man ir svētījis kalpošanā, un es domāju, ka jebkuram kristietim Dievs ir devis kādu talantu, un lai varbūt šis Ziemassvētku laiks ir tas, kas kas palīdz mums katram šo talantu atvērt, lai mēs katrs varētu kalpot ar to dāvanu, ko Dievs ir ielicis viņa slavai, godam un pateicībai. Sagaidu, ka Ziemassvētkos es varēšu piedzīvot tādu mieru un tādu gaišumu sirdī. Tas tā parasti tas viss laik, advents laiks ir tāds gaišuma laiks, un tie Ziemassvētki ir tāda kulminācija tam visam gaidīšanas laikam. Un tā, Nu, es tāpat kā visi šogad ļoti gaidu, kad Ziemassvētku atnāk balti. Gaidām, protams, sniedziņu, bet tas ir tikai tā ārēji. Būtībā mēs visi gaidām kaut ko gaišu. Un Kristus dzimšanas svētki ir pats pats gaišākais laiks ikviena kristieša dzīvē, kad ir iespēja savā sirdī ielaist jaunu gaismu vēlēties kaut ko jaunu. Un, un tiešām Kristus mums visiem ir dāvājis savu mīlestību, un savu gaismu un prieku. Un lai Ziemassvētki tiešām atnāktu kā priecīgi svētki tieši manā un citu cilvēku sirdīs, lai Dievs svētī. Lai varētu mūsu šodienas aktuālo jautājumu pārdomāt vairāk, mēs aicinām uz sarunu Grigors skolas pasniedzēju jaunajā derībā mācītāju Dīdzi Skušku. Jaunās derības galvenais akcents ir uz Jēzus Kristus krusta nāvi. Tomēr visi evaņģēlīja autori ir pieskārušies arī Jēzus dzimšanas aprakstam. Senos laikos Bizantijā kalnos esot bijis kāds laupītājs, dikti negans, un viņam blakus tur bija kādi viņa laupīšanas biedri, ar kuriem kopā tad viņi siroja tur pa kalniem, laupīja uz lielceļu, kas ved uz Bizantijas galvaspilsētu Konstantinopolu. Tik neganti viņi to lietu darīja, ka daudz cilvēku baidījās jau pa šo ceļu braukt, un tas bija tāds ļoti svarīgs ceļš pāri kalniem. Un tad imperators esot norganizējis vienu kareivju grupu un sūtījis šos laupītājus sagūstīt. Kalnos izcēlusies tur sīva kauja, daudz no šiem ķēniņu sūtītajiem kareiviem aizgāja bojā. Daži laupītāji arī aizgāja bojā, bet pats laupītāja vadonis palika dzīvs. Kad atnāca atpakaļ šie ķēniņu sūtītie vīri ar vēstu, ka viņiem nekas nav izdevies, Tad ķēniņš saprata, ka nu, tādā veidā mēģināt to jautājumu risināt, nozīmē nogalināt daudz cilvēku, pazudināt daudz cilvēku, un tā nebūs labi. Un tad viņš paņēma zeltu, aizgāja pie kāda mūka un lūdza, lai tas mūks pagatavo medaļonu no šī zelta. Tas bija tāds mūks, kurš bija slavens ar to, ka viņš ir labs meistars, labs juvelieris. No otras puses, viņš bija arī tautā tāds tiešām kā dievbijīgs vīrs ar labu slavu, un tāpēc ķēniņš tieši pie šī vīra bija gājis un mūks ilgāku laiku gatavoja šo medaļonu. Gavēja lūdza, lai tas medaļons izdotos tāds, kā viņš viņu ir iecerējis. Viņš lūdza par to cilvēku, kam viņš taisīja šo medaļonu. Varētu teikt, burtiski tā mūka dvēsele, viņa lūgšanas sakus kopā ar šo medaļonu. Kad viņš bija gatavs, tad ķēniņš sūtīja kādu vīru, lai viņš aiziet pie tā laupītāja un aiznes viņam šo medaļonu. Vīrs aizgāja un teica, ķēniņš tev sūta šo medaļonu kā tādu dāvanu Viņš tev dāvina gan šo zeltu, gan šo skaisto lietu. Un tas laupītājs, protams, izbrīnījās par šādu ķēniņa attieksmi, bet nu, kopš tās dienas viņa dzīve mainījās, jo tas medaļons, kas viņam karājās kaklā, viņam atgādināja visu laiku par sevi un lika arī bieži aizdomāties. Proti, viņš sēdēja, bieži turēja rokā to medaļonu, skatījās uz krustā piesisto jēzu, kas bija attēlots uz šī medaļona, un, un atcerējās par to, cik bieži viņš nav bijis līdzīgs šim krustā sistējam, un cik bieži tie cilvēki, kurus viņš ir nogalinājis, kuriem viņš ir darījis pāri, ir bijuši līdzīgi šim krustā sistējam. Un tā pamazām viņš arvien biežāk aizdomājās par šīm lietām, līdz beidzot vienu dienu viņš cēlās augšā, aizgāja pie ķēniņa un sacīja viņam, ka viņš sevi nodod ķēniņa rokās, ka viņš ir ļaunas lietas darījis, ka viņš patiesībā ir, ir lielu postu nodarījis un kā ķēniņš lems tā, lai arī notiek, ka viņš Viņa sirdsapziņa neļāva viņam vairāk tā dzīvot. Un tad ķēniņš viņam atbildējis, bija: Es tev piedodu, tāpat kā Dievs tev piedod šajā brīdī. Tu esi brīvs, to riet, kur tu gribi. Un šis laupītājs gāja projām un sāka pilnīgi jaunu dzīvi. Viņš vairs nekad nevienu neaplaupīja. Viņš dzīvoja, varētu teikt, kā, kā godīgs cilvēks. Nu, lūk, lai pie mums šajā pasaulē notiktu tādas pašas pārmaiņas, Dievs arī kļuva par cilvēku, lai burtiski dieva daba sakūst kopā ar cilvēka dabu, lai dievs savienots ar cilvēku varētu paņemt to, kas ir cilvēkā, viss tas ļaunums, viss tas grēks, lai viņš to varētu paņemt sev un lai varētu dāvināt cilvēkam to, kas ir viņa, dieva, proti svētumu, šķīstību, mūžīgo dzīvību, visas tās lietas, kuras ir dievām Tas viss mūsos notiek caur ticību, caur paļaušanos uz Jēzu Kristu, bet Jēzu Kristu ir šis mūsu visu cerību piepildījums, Tur mēs varam ieraudzīt gan patiesu dievu, gan patiesu cilvēku, tur mēs varam ieraudzīt šķīstu cilvēka dabu. Visu to, ko mēs varētu pie sevis tikai cerēt un gribēt, bet ko mēs nekādi nevaram ar darbiem sasniegt, to mēs Kristu caur ticību no viņa saņemam. Un tāpēc Dievs kļūst par cilvēku, un tāpēc arī Bībelē šie apraksti par Kristus dzimšanu nevis vienkārši tāds fakts, ka nu, reiz bija Dievs, un viņš te gāja pa ceļu, un kāda starpība, kā viņš šeit gadījās, bet arī pats šī dzimšana, visi šie notikumi Viņi ir tādi īpaši, viņi tiek izcelti ar to, ka tas nav kaut kas tāds ikdienišķs, ka kāds vienkārši jauns bērniņš piedzimis, kas jau arī ir liels notikums katrā ģimenē, kurā tas notiek, bet ka šis ir kaut kas nu, pilnīgi īpašs, tāds, kas ir vienu reizi cilvēks vēsturē, un otru reizi vairs tā nebūs. Vai jūsuprāt, tāds mūsdienu vidējais latviešu priekšstats par jēzus bērniņu, silīti, lopiem, Mariju sakrīt ar to, kā tas varēja būt tajā laikā, tur pirms 2000 gadiem? Protams, ka mums atrodoties vairākus tūkstošus kilometru no tās vietas, kur tas noteikti notika, vairākus tūkstošus gadus pēc tam, pavisam citā, varētu teikt, sabiedrībā un kultūrā un visā, kas mums ir apkārt, mums ir diezgan grūti spriest par to, kā precīzi tur bija. Es varu tikai pārstāstīt to, kā man tas tika mācīts, ko mums Lutera akadēmijā viens pasniedzējs mācīja, kurš bija 25 gadus nodzīvojis tuvajos austrumos, studējis Bībeli, rakstījis tur savu zinātnisko darbu, un kā viņš mums to skaidroja, proti, ka tie stāsti par kūtiņu, par lopiem, varētu teikt vienkārši par kūti, patiesībā ir tādi mazliet pārspīlēti, un tie vairāk ir tādi rietumnieki priekšstatos, proti austrumu kristieši šādas stāstus parasti vai nu nezina nemaz, vai arī, ja zina, tad rausta plecus un druscīt brīnās par šādiem stāstiem, jo tā Jēzus dzimšana patiesībā zinot to, kā ir būvēts Jēzus laikā mājas ir notikusi mazliet citādāk. Proti, mājas tajā laikā būvēja tādā, viņas bija pēc formas tādas taisnstūra veida un, nu, varētu teikt, pusotra stāva. Viens apakšstāvs, tā saucamais saimnieku gals, kurā ikdienā dzīvoja saimnieki, un tad tā saucamā augšīstaba, kura parasti tika apdzīvot tad, ja atnāca kādi viesi. Tā bija tāda, varētu teikt, arī viesiem domātā, domātās telpas. Nu, lūk, un, kad mēs lasām šos aprakstus evanģēlijos par Jēzus dzimšanu, tad stāstur ir par to, ka notiek tautas skaitīšana, un Jāzeps ar savu ģimeni dodas uz Jeruzalem, lai arī atzīmētos, un netālu no Jeruzalemes, proti Betlemē, dzīvo Jāzepa dzimtas pārstāvi Jāzepa radi, Dāvida cilts piederīgie, un kad viņi ir Jeruzalemē, atpakaļ ceļš vairs nav tā uzreiz iedomājams, tādēļ, ka no Nācerets līdz Jeruzalemē ir diezgan liels attālums, un to nenoiet tūdaļ, un vakars nāk. Un viņi dodas, protams, pie saviem radiem, lai varētu meklēt naktsmājas, lai varētu pārnakšņot. Un aizjot tur, māja ir pilna, jo noteikti neviens viens rats bija jau atnācis agrāk, un proti šī augšstaba ir pilna, un viesus nav kur izguldīt. Savukārt Marijai sākās arī dzemdības, Un, principā, no tā lasītā mēs saprotam to, ka šīs dzemdības ir notikuši, varētu teikt, tādā ikdienišķā, katram jūdam tajā laikā saprotamā veidā, proti viņai liek nevis dzemdēt tur augšistabā, kur būtu viesiem vieta. Ja viņi vien paši būtu, viņi arī noteikti tur būtu to darījusi, dzemdējusi. Bet pat cik tur ir pilns, tad tas būtu apmēram tā kā mūsdienās, tas būtu nu, savā ziņā <laughs> dzemdēt autoostā kaut kur, kur ir ļoti daudz cilvēku apkārt. Un tāpēc viņa tiek ielaista šajā pirmajā stāvā, kur viņa dzemdē šajā saimnieku apdzīvotajā daļā, un mēs lasām, ka piedzemdētais bērniņš tiek guldīts silītē, un silīte tajās mājās nebija nekas cits kā vien, varētu teikt tā, Tajos laikos apkūra mājās nebija, jo tas klimats neprasīja, lai tur būtu krāsnes iekšā. Bet augstākajos ziemas mēnešos, nu tur tomēr ir pietiekami vēss, lai gribētos mazliet siltāk. Un tāpēc mājās tika izdarīts tā, ka pirmajā stāvā šajā taisnstūra formas mājā vienā galā tika izrakts padziļinājums, tāds apmēram cilvēkam līdz jostas vietai un šajā padziļinājumā ielaida iekšā mājdzīvniekus, lai viņi ar savu elpu, ar savu ķermeņa siltumu piesildītu šo telpu. Un tie mājdzīvnieki mums ir labi tā atcerēties, ka jūdiem nebija cūkas vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tie parasti bija ēzelīši, ko tur ieved, un lai šiem ēzelīšiem būtu ko darīt, varētu teikt tā, kur pagrausties, tad nolika šim padziļinājumam uz malas tādu koka kasti, kurā bija iekšā salmi. Nu, šī koka kaste tiek tulkota latviešu tekstā kā ar vārdu sile. Nu, lūk, un, kad viens mazbērniņš ir piedzimis, kad viņš ir apkopts, tad vislabākā gultiņa, tūdaļ, kur viņu ielikt, protams, gan pēc izmēra, gan pēc visa cita, ir šī koka kaste, kurā ir tīri smaržīgi salmi, kuros tad arī to mazo jēzus bērniņu varēja ielikt. Patiesībā tas stāsts varētu dabā izskatīties apmēram šāds, ko mēs lasām evanģēlijos, un austrumu kristieši šo stāstu tieši tāpat arī redz un dzirdot par to, kā mēs domājam, kā mums liekas, ka kūts ir kaut kur tālāk no mājas un ka atnāk radi pie savējiem, varētu teikt, un viņus izmet ārā no mājas, kaut arī tur sievietei sākās dzemdības, nu viņi šie austrumnieki bieži vienesot ļoti aizvainot par šādu interpretāciju Jo viņi saka, vai jūs mūs tiešām par necilvēkiem vai zvēriem uztveriet, ka kādu cilvēku, kur nu vēl rādu, pie visām austrumu viesmīlības tradīcijām varētu vispār izdzīt ārā no mājas, pie kam tur tiešām runa nav par kūti. Mēs vārdu kūts tur neatrodam. Mēs tur atrodam tikai šo norādu uz sili. Un, ja mēs zinām, ka tāda sila var arī atrasties, un ļoti bieži arī atradās dzīvojamā mājā, tad mums kļūst skaidrs arī pārējās lietas, kā tas viss patiesībā varētu arī būt bijis. Mēs lūksim Dievu. Slāva, gods un pateicība Tev, visvarenais Dievs Tēvs, ka Tu tik ļoti mīlēji mūsu un šo zemi, ka Tu dēvi savu vienīgo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mēs Tev pateicamies, Kungs, Jēzu Kristu, ka Tu nāc, ka Tu, kuru neviens nevarēja piespiest un kurš nevienam nebija parādā, Tu izvēlējies un nāci, lai mūs glābtu, lai izciestu visu pazemojumu un sodu, ko bijām pelnījuši mēs pa saviem grēkiem – un lai izpirktu mūsu no nāves vairs. Slāva Tev, svarenais Dievs, ka Tu biji ar mieru, nākt un kļūt par vienu mazu bērnu, piedzimt kā vienam mazam bērnam, dzīvot dzīvi tā kā mēs, tikt pakļautam visiem kārdinājumiem un smagumiem un grūtībām un sāpēm, un visbeidzot uzņemt uz sevi visu mūsu cilvēku grēkus. Lai Tev ir gods un slāva, ka mēs drīkstam šodien Tev par to pateikties. Lai Tev ir gods un slāva, ka mēs drīkstam zināt, ko tu esi darījis. Lai tev ir gods un slāva, ka mēs drīkstam šajās dienās svinēt to, ka tu tik tiešām nāc, ka tu esi Dievs ar mums, tu neesi svešs un tāds. Mēs tev pateicamies, kungs, par visu, ko tu tādā veidā esi mums sagādājis un nopelnījis. Mēs tev pateicamies, ka mēs drīkstam tagad būt tavi, piederēt tev. Mēs tev pateicamies, kungs, ka arī šajā laikā tu īpaši pamudini daudz sirds būt atvērtām pret tevi un dzirdēt tavu vārdu. Svētī, kungs! lai tādā veidā jau daudz saņem stiprinājumu un mieru tevī, lai tādā veidā jau daudz tiek izglābti no viņu grēkiem un var tikt piepulcināti tavu bērnu valstībai. Kungs, lai tev vienam ir visgods un slava un pateicība. Tu mūžīgais Dievs, kas esi nācis, lai būtu ar mums un lai glābtu mūs. Āmen. vestib